have your Bible on you, please um, open it um, at the book of Ephesians, chapter 6. Hogyha emlékeztek, itt az Efézusi levélben a gyülekezetről tanulunk, hogy Isten szerint mi is a gyülekezet, és hogy ő hogyan szeretné azt összerakni. If you remember, as we've been studying the book of Ephesians, um, we are studying about how God looks at the church, what he thinks about the church. És az első három fejezet, az teljesen elméleti dolog volt, arról beszélt, hogy micsoda rengeteg áldásunk van, micsoda rengeteg szellemi áldásunk van a mennyekben, Krisztusban. the first three chapters were all about uh, what a rich, um, uh, rich, rich blessings we hold in Christ. And, um, and what a rich blessing is the church for us. És az utolsó három fejezet pedig arról beszél, hogy ezt a rengeteg áldást hogyan tudjuk itt a mindennapi gyakorlati életünkbe megvalósítani, használni. And the uh, last three chapters um, are talking about how we can put this um, in practice in our everyday life. Hogy hogyan is tapasztalhatjuk meg eh, a hatalmas kegyelmes Istenünket a mindennapokban. How can we experience our mighty and, and glorious God in our everyday life? És az egészen gyakorlati dolgok felsorolásánál Pál eljutott oda, hogy a keresztény élet az arról szól, hogy a világosságban járunk, és ez pedig azt jelenti, hogy Isten szent lelkével teljes életet élünk. As Paul is listing um, listing all, all these uh, things in, um, in the book of Ephesians, he got to the point uh, where he says that Christianity, Christian life is all about that we uh, walk in light. Tehát a keresztény élet még egyszer nem arról szól, hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a nem jó. Christian life is not about that we know what is bad and what is good. Mert ezt úgy kb. mindenki tudja a szívébe írt törvény által, legfeljebb elismeri, vagy legfeljebb nem ismeri el. Because um, every human being knows it pretty much. Um, it depends on them if they um, admit it or not. Hanem a keresztény élet arról szól, hogy tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, és azt is tudom, hogy nem tudom a jót csinálni csinálni egyedül. But Christian life is about me knowing what is wrong, what is right, and I also know that I cannot do the right thing by my own effort. És éppen ezért teljes függőségbe vagyok Istentől. That's why I am in full dependent uh, depend, uh, I, I'm full, fully dependent on the Lord. Teljesen tőle függök, az ő szellemétől, attól, hogy ő nekem erőt ad és tovább visz a mindennapokban. I'm depending on him, I'm depending on his spirit that he is the one who takes me uh, on in my everyday life. Emlékeztek a sátánnak az volt a becsapása Ádám és Éva esetében, hogyha eztek ebből a gyümölcsből olyanok lesztek, mint Isten. If you remember the story in the garden, uh, Satan came up with the lie and, and told Adam and Eve that you will be like God if you eat from the fruit. És ez egy féligasság, ugye, mert olyan értelemben olyanok lettünk, mint Isten, hogy tudjuk a különbséget a jó meg a rossz között, This is de just nincs meg half... a hatalmunk, az erőnk arra, hogy a jót cselekedjük. This is just the half truth because uh, we um, we became aware of the fact of what is right and what is wrong, but we don't have the power to do what is right. Ezt a fél hazugságot, féligasságot a sátán minden nap suttogja az emberek fülében. And Satan, is. Satan is whispering to um, to our ears, into our ears, um, every single day, uh, this very uh, half truth. Hogy te tudod mi a jó. You know what is right. Hát akkor tedd meg. Well, then do meg it. tudod tenni, ha tudod, nem? Uh, you can do it if you know that is right, right? De ez körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy ha leugrasz a 24 emeletes tetejéről, nem fog fájni. It's like telling you that um, if you jump off from the top of a 24-story building, it won't hurt you. E, tényleg nem fog fájni, ha leugrasz. Well, it won't hurt you if you jump. Az fog fájni, mikor földet érsz. It will hurt when you wake up. Na ez körülbelül a keresztény életbe is így néz ki. Well, this is pretty much true for a Christian life. Megpróbálni, megpróbálhatod egyedül a jót tenni. You can try doing the good thing by your own effort. És ez nem is fáj. And it won't hurt you. Akkor fog fájni, hogyha földet érsz. It will hurt you when you land. Ezért van szükségünk Istenre. That's why we need the Lord. Isten szellemére nap mint nap. That's why we need his spirit day by day. És erről szól a keresztény élet, külön a saját életemben, de közösségként is. And that's um, that's what Christian life is all about in my personal walk as well as um, as corporately. De mit jelent Isten szent lelkével teljes életet élni? But what does it mean to live uh, a life full with God's spirit? Pál ezt nem hagyja nyitottan ezt a kérdést, világosan megmondja, hogy ez azt jelenti, hogy mindenkor mindenbe hálát ad az ember. Paul is pretty clear on this. He says, first of all, it means that in every circumstances you give thanks to the Lord. Dicsérjük az Urat. We praise the Lord. Azért, aki ő és amit ő tett, értünk és tenni fog. For what he is, for what he has done and what he is going to do for us. És Emellett engedelmesek vagyunk. And also we obey him. Engedünk az ő szent lelkének. We obey his Holy Spirit. És ezt három apró területre szét is bontja pár, hogy kicsit világosabban értsük. And um, um, Paul makes uh, three chapters or, or three topics so that we could uh, grasp it a little bit more. Az egyik az az elmesél, hogy ez például megvalósul a házasságon belüli engedelmességben. For example, he says that um, it, it is um, it is obvious in a in a marriage situation when you obey your husband. Aki házas már legalább két hete, tudja azt, hogy mennyire szüksége van az Úr lelkére ahhoz, hogy a házassága épüljön és jó legyen. If you've been married at least for two weeks, then you know how, how much you need the Lord and His grace to prevail and to have a good marriage. Ha még nem vagy házas, már most sejted, hogy az Úr nélkül ez nem fog menni. If you are not married yet, then you have an idea that without the Lord you won't make it. Oké. Okay. A másik fő terület az a szülő és a gyerek kapcsolatában. Um, the other main territory is um, the relationship between a parent and a child. Hogyha van gyereked, legalább egy hete. If you have a child, at least you've, you, you've had a child for a, at least a week. Abszolút biztos vagy benne, hogy az Úr szent lelke nélkül ez nem fog menni. You are absolutely convinced that you can't make it without the Holy Spirit. És hogyha mások gyerekeit látod örjöngeni, akkor szintén tudod, ha még neked nincs is gyereked, hogy ez az Úr lelke nélkül lehetetlen. And um, if you yourself don't have a child yet, but you see other people's children throwing a tantrum around you, then you do know that you can't do it by your own effort. Oké, okay, tehát nézzük ezt a másik gyakorlati területet, a szülő és a gyerek kapcsolatát. So let's look at this a little bit closer, um, talking about parents and children. Atyám, ismét kérünk téged, hogy a Szent Lelked által tedd élővé ezeket a szavakat a mi számunkra. Lord, we just um, ask you that by your Holy Spirit you would um, make these words alive in our hearts. Hogy ahogyan így dicsőítünk téged, formálj át As we are worshiping uh, you in this way, transform us. Te fiad nevébe kérünk. In your son's name we ask. Amen. Hatos fejezet első verse. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen neked dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Um, chapter 6, verse 1 um, um, through 3. Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first of the Ten Commandments that ends with a promise. And this is the promise if you honor your father and mother, you will live a long life full of blessing. Na már ez is egy megdöbbentő dolog, hogy egyáltalán a gyerekeket megszólítja Pál, hiszen a római birodalomban teljesen felesleges kacatnak ítélték a gyerekeket. Um, first of all, it is an amazing thing in itself that Paul actually talks to the children. He addresses um, his speech to the children because in the Roman Empire in that time, children were considered just like um, um like like an object in the corner. Mhm. Egyébként meg a parancsolat elég világos, nem? Azt mondja, hogy ti gyerekek szót fogadjatok a szüleiteknek. But the commandment in itself is pretty obvious. It says, you, um, you children, um, honor, obey your parents. Tehát arról van szó, hogy a gyerekeknek szót kell fogadni, engedelmeskedni kell a szüleiknek. So it means that a child needs to obey um, mm, his parents. Whatever they um, tell him, he needs to do it. Még mielőtt bárki másra gondolná, gondolj saját magadra, mert te is egy gyerek vagy. Uh, before you would think about someone else, think about yourself. Uh, szó szerint ez a szó azt jelenti, hogy elhallgatsz és alárendeled magad a szülődnek. Because we are children as well and um, the original term uh, means that you just shut up and um, obey your parent. És ez egy másik engedelmesség, mint amit a feleségeknek mondott Pál, mert a feleségeknek szóló engedelmesség az arról szólt, hogy önként vesd alá magadat a férjednek. This is another type of obedience um, uh, what, um, from what Paul um, or told the wives um, because this um, vagy az a... Tehát a feleségeknek szólt az, hogy ők önként vették. So because the um, obedience for a wife means that um, they make up their minds and by, by their own um, choice. choice they obey their husband. Igen. De a gyerekeknek nincs ez a választási lehetőség. But children don't have a és choice. engedelmeskedni. Shut up and obey. Jó? Ez nem magától értetendő, nem, nem magától értető dolog, ugye? Uh, this is not a mm, very obvious thing. É, éppen ezért Pál itt rögtön meg is magyarázza, hogy uh, például azért, mert ez az igaz, mert ez a helyes dolog. That's why Paul uh, goes on explaining it and, and saying you need to obey because this is the right thing to do. Hogyha Pál azt írja a gyerekeknek, hogy nekik engedelmeskedni kell a szülőknek, akkor ez leginkább azt jelenti, hogy a szülőknek meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy engedelmeskedjenek. When Paul says that you children need to obey your parents, first of all it means that you parents need to um, teach your children how to obey you. Mert ez úgy magától nem jön. Because it won't come naturally. Uh, azt uh, nem kell megtanítani a gyerekeknek, hogy hogyan engedetlenkedjenek. You don't need to uh, teach a child how to be disobedient. Láttál már szülőt, aki tanítja a gyerekét, hogy mikor ezt mondom, azt kell mondani, hogy nem. Have you Have you ever seen a parent uh, telling their children, when I tell you this, you need to say no? Nem, ezt nem kell tanítani, ez bennük van. You don't need to, bennünk van, ugye? You don't need to teach them, it's, it's in them naturally, and it's in us. De ez hangsúlyozza ki a szülőnek a legfontosabb feladatát, hogy a gyerekét meg kell tanítani arra, hogy engedelmes legyen. But this is the very thing that points out to the most uh, important task of a parent that they need to teach their children how to obey. A példabeszédek 22.6 is ezt mondja nekünk. In Proverbs 22.6 it says, Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. Teach your children to choose the right path, and when they are older, they will remain upon it. Ez a legfontosabb feladat a szülőnek. Taníts e- engedelmességre a gyermekét. This is the most important job of a parent to teach their children how to obey. Ez azért nagyon fontos, mert ahogy a gyerek megtanul engedelmeskedni a szülőnek, úgy fog majd engedelmeskedni Istennek is, még akkor is, hogyha nem érti a dolgokat, meg akkor is, hogyha nem feltétlenül azt akarja. Uh, this is important because as the child is learning how to obey his parents, um, this is the way he will learn how to obey the Lord, even when he doesn't understand everything, even when he doesn't want to do the thing that the Lord's want him, Lord wants him to ez do. Ez az egyik legfontosabb feladata ezért a szülőnek, hogy megtanítsa az engedelmességet, hogy majd a gyerek Istennek is engedelmes legyen. This is, um, this is why it is so important for the parents to teach the children, because uh, the child will be obedient to the Lord later on. Itt a szülőkhöz szólok egy pillanat pillanatra. Nem azért kell a gyerekeknek engedelmesnek nevelni, hogy utána villoghass velük, hogy nekem engedelmeskedik a gyerek, hanem azért, hogy majd az Úrnak engedelmes legyen. So just a word for parents uh, real quick that you don't um, you don't have to teach your child to obey you uh, so that afterwards you, you would be able to just show up, you know, before others. Uh, what a good child you have, but uh, so that he would obey the Lord later. És fogunk sokat tanulni arról, hogy hogyan lehet a gyereket engedelmességre tanítani. And uh, we will learn about it later on how you can do this. Például úgy, hogy az engedetlenséget büntetni kell, azért, hogy megtanulja az engedelmességet. For example, you need to uh, punish disobedience so that he would learn obedience. Hogyha szeretnél erről olvasgatni, a példabeszédek teli van vele. If you want to um, read about this. Um, Proverbs are full with these verses. Például ott van a példabeszédek 22-15. Uh, for example, Proverbs uh, 22, verse 15. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt őtőle. A youngster's heart is filled with foolishness, but discipline will drive it away. Nem tetszik az, hogy írja az ige, hogy oda van kötve az engedetlenség, a bolondság a gyerek elméjéhez. In another translation it says that um, the foolishness is, is bound to the mind of a child. És ez csak fenyítése, csak büntetés kezeléssel lehet onnan kiszedni. And you can only uh, chase this away uh, with chastening. A 23-as fejezet, példabeszéd 23-13-as verstől. Um, chapter 23 from verse 13. Ne vond el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt veszővel, meg nem hal. Ha te veszővel vered meg őt, az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Don't fail to correct your children. They won't die if you spank them. Physical discipline may well, may well save them from death. Nem azért kell fegyelmezni a gyereket, hogy meghaljon, hanem azért, hogy a gonosztól eltávoztassuk. Tehát, hogy megtanítsuk neki, hogy ez rossz, hogy meg tudja tanulni, hogy mi a jó. So you don't punish your child so that he would die, but to teach him what is wrong and what is right. A példabeszédek 20-30. Uh, Proverbs 20 verse 30. Ez már egyre képiesebb. Azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Um, it's even more picturesque um, because it says that a kékek és a sebek, um, the, the blue and the wounds um, are the one who um, who cleanses away evil and uh, discipline pur, pur, pur, purifies the heart. Uh-huh. Uh, hát ez, ez, ez szó szerint azt jelenti, hogy a fegyelmezésnek fájnia kell, jó? Akárhogy nézzük ezt a képet, másképp nem nagyon lehet értelmezni. Nem kékre, zöldre kell verni a gyereket, de kell, hogy megérezze. Az, hogy így megsimogatjuk, hát ez nem fegyelem. So it simply means that when you punish your ch- child, you discipline him, that it will hurt, it needs to hurt him. Uh, it doesn't mean that your goal is to uh, beat him up and, uh, you know, make him all colorful, but um, so that it would hurt, because if you, if you uh, just caress him, it won't do anything. 15.32. Proverbs 15:32. Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét. aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. If you reject criticism, you only harm yourself, but if you listen to correction, you grow in understanding. Ez itt neked szól, hogyha te megutálod a fenyítést, bolond vagy, It, it talks to you. If you reject criticism, you are foolish. És megutálod a saját lelkedet. And you will hate your own soul. De ugyanígy igaz a gyereked esetében is, hogy megutálod a gyereked lelkét, hogyha megvonod tőle a fenyítést. But it, it, it's true for your child if you um, if you don't punish or discipline him, you will hate her uh, or his soul. Mert értelmet csak úgy kap, csak úgy tanulja meg, hogy az engedetlenség az következményekkel jár, és az engedelmesség az az út, ami menni kell. Because this is the only way for him to gain understanding, to see that disobedience draws consequences, and um, and the right path is where he needs to go. Példabeszéd 29:15. Proverbs 29 verse 15. A vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. To discipline and reprimand a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. Hányan küzdenek azzal, hogy szabadjára engedték a gyereküket valamikor, és most szégyent hoz a fejére? How many people um, struggle with this, that uh, back then in, in the past, they let their children just uh, do whatever, and now they are um, they are disgraceful for, for their parents. És az igaz, azt mondja arról a szülőről, aki nem uh, fegyelmezi a gyerekét és nem nem bünteti az engedetlensége. A példabeszéd 13.24-ben, hogy aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. And uh, scripture talks about parents who refuse to uh, discipline their children. In Proverbs 13, verse 24, it says, If you refuse to discipline your children, it proves you don't love them. If you love your children, you will be prompt to discipline them. Jó, tehát elég egyértelmű az igéből szerintem az, hogy a szülőknek kötelességük megtanítani a gyerekeket az engedelmességre, mert so, a gyerek magától nem tudja. So it's pretty clear, and I believe that the scripture is pretty clear on this subject. Uh, you, parent, need to teach your children how to obey, because naturally he won't know it. És uh, ki szeretném azt is emelni, hogy nem minden gyereknek a személyisége egyforma. And I also want to emphasize on the fact that the personalities of children are different. hozzám, ha hozzám szóltak, elsírtam magam, nem kellett felemelni a kezüket a szüleimnek. When I was a child and you just said a word to me, I started cry. I mean, they didn't need to lift up their hands. Vannak olyan gyerekek, akit 50-szer el lehet verni, akkor se enged. There are children whom you can spank 50 times and he, he still won't uh, obey you. Jó, tehát nem az a lényeg, hogy most egy bottal kékre-zöldre verd a gyereket, hanem az, hogy hogy büntess meg az engedetlenséget. So, Úgy, hogy az neki fájjon, legyen az. Szóval kezére csípsz, ráütsz, sarokba állítod, teljesen mindegy, hogy hogy, de az engedetlenséget büntetni kell. So the point is not um, to walk around with a stick and always beat your child, but just discipline him in some way. Um, just uh, spank him or, or um, make him stand in the corner in any ways, just teach him how to obey you. Van akinek az is elég, ha csokit megvonod két hétre for some children, it, uh, um, the, the simple fact that you withdraw her from chocolate um, works pretty well. Jó, de nagyon fontos, hogy, hogy mindenképp fegyelmezni kell. But the point is that you need to discipline him. Azt olvassuk, hogy fogadjatok szót a szüleiteknek az Úrban. And then we read that um, obey your parents in the Lord. Ez ugyanaz, mint ahogy a feleségeknek is szólt, hogy úgy engedelmeskedjenek a, fele, a férjüknek, mint az Úrnak. It's the same way when he talked about the, or talked to the wives, obey your husbands uh, as you obey the Lord. Tehát nem arról van szó, hogy a szülőnek addig kell engedelmeskedni, amíg az Úr akaratába jár, és majd a gyerek eldönti, hogy a szülő mikor jár az Úr akaratába. Tehát nem erről van szó. So it's, it doesn't work this way. The, the child needs to obey his parent as long as the parent walks in the will of the Lord, and the child is to decide when the parent is in the will of the Lord or not. És úgy sem működik, hogy a szülő azt mondja, hogy már pedig nekem engedelmeskedned kell, úgy, hogy elhallgatsz és engedelmeskedsz, mintha én lennék Isten and um, for the parents telling their children that well you just need to obey because I am like God this doesn't work either. Nem, tehát ez azt jelenti, hogy miért engedelmeskedjen a gyerek a szülőnek. So the question is why the children need to obey their parents. A gyerekekre teszi a felelősséget Pál, hogy azért engedelmeskedjetek, mert ez része az Úrral való kapcsolatotoknak. Paul talks to the to the children. He says that you need to obey because this is part um, of um, part of um, the relationship of, of the Lord. És a, a Kolossé 3.20 mondja is, hogy a gyerekeknek engedelmeskedni kell mindenben a szülőknek. And in Colossians 3.20 it says that um, children needs, need to obey their parents in everything. De ez a minden, ez azt jelenti, hogy az Úrban, tehát a, ami a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatukkal összeegyeztethető. And this everything means uh, you need to obey in the Lord, thus everything that uh, belongs to your uh, relationship with Christ, that tehát, comes along with this relationship. Tehát mondjuk, hogyha a, a, a te szülőd megtiltja azt, hogy Jézus Krisztus szered, és imád, és olvasd a Bibliát, és imádkozz, akkor nyilvánvaló ennek nem tudsz engedelmeskedni, mert az Urat jobban szereted, mint a szüleidet. If your, um, if your parents tell you not to love Christ, not to pray to Him, um, then obviously you didn't need to obey them because this is not right. De hogyha mondjuk a szülőd azt mondja, hogy ne menj el a gyülekezeti táborba, But um, if uh, their parents um, tell them not to go to the church retreat, for example, és még kiskorú vagy, and you are under 18, akkor otthon kell, hogy maradjál. Then you need to stay at Ez home. Ez nem fogja az Úrral való kapcsolatodat tönkretenni, This, remélhetőleg this hopefully won't ruin your relationship with the Lord. Viszont megnyerheted a szüleidet az Úrnak az engedelmesség által. But through and by your obedience you may win your parents for Christ. És nagyon fontos, hogy a Kolossé 3.21 azt is hozzáteszi, hogy ahogy kedves az Úrnak, tehát ezt örömmel tegyék a gyerekek, nem ilyen kelletlenül. And Colossians 3.21 also um, adds this fact that they need to obey um, um, uh, as it as it pleases the Lord. So not like mm, grumpy and and um, but just joyful. Hát eh, with joyful heart. El tudjátok képzelni Jézust, amikor 12 évesen ott maradt a templomba, és na végre azt csinálom, amire elhívott az Úr, az Atyám, itt lehetek, taníthatom az igét, mindenki hallgat, engem ez nagyon jó. Végre azt csinálom, ami a, felad, azt csinálom, ami a feladatom. Can you imagine Jesus when he was 12 years old and he uh, stayed um, when they went up to Jerusalem and he stayed in the temple and started reading the scriptures and teaching. And he would have thought that, uh, he might have thought that finally I'm doing what I, I was called for. I am doing my, Lord, my God's um, will. De so here I am. De mégis azt olvassuk a Lukács 2.51-be, hogy Jézus utána hazament és engedelmes volt a szüleinek. Már, Yet Máriának, we read in, in Luke um, 5.21. In Luke 2, uh, verse 51, that after this he went home and he obeyed his parents. Jó, tehát a példa is ott van Jézus példája, az apostolok tanítása, meg a Szentlélek is erőt ad hozzá, hogy engedelmes legyél, jó? So we have an example in Jesus Christ himself, and also we have an example um, in the apostles and also the Holy Spirit encourages you to do this. Azt mondja Pál, hogy egyébként, hogy még megindokoljam, hogy miért engedelmeskedj, például azért, mert ez a helyes dolog. And um, Paul goes uh, uh, uh again, uh, just giving a reason why to obey, he says that this is the right thing. A stabil társadalmakban gyerekek engedelmesek a szüleiknek. In the stable societies, children are obedient to their parents. Egy jó gyülekezetben a gyerekek engedelmesek a szüleiknek. In a good church, children are obedient to their parents. És ezt nagyon könnyű meglátni például az a Róma 1.30-ból. It's really um, easy to see this in uh, from, from the verse um, in Romans 1.31. 30. Vagy például a 2 Timóteus 3.17-ben. Or in 2 Timothy 3.17. Pontosabban 3, a 7-es versben, bocsánat. Mind a, kett, mind a kettőben azt mondja ott az író, Pál, hogy a szüleiknek engedetlen emberek, azok a, azok a bűnöknek a ne továbbja. Um, in both verses, Paul uh, says that this is the, the utter sin that you can commit not obeying your parents. A Róma egybe leírja azt, a, azt, a, azt az egyre süllyedő spirált pál, ahogy engedetlen az ember Istennek, és tudja, hogy ki ez, de nem akar neki engedni, és ismeri őt, de nem hozzáfordul, hanem a saját feje után megy, és a végének, a lejtő végén ott van a homoszexualitás, meg a szüleinek engedetlen, meg ilyenek együtt felsorolva. If you read Romans chapter 1, Paul talks about how how we human beings get into sin, how the circle works. That you start sinning and you just start spinning, spinning, and it goes deeper and deeper down, and it's like a um, um, rifle, effect, rifle effect. And um, at, at, the end, there is homosexuality and all kinds of deep um, thing, sins. a, a szülőknek az engedetlen, a szüleinek engedetlenek, azok teljesen önközpontúak, csak is saját magukra gondolnak. Those, És ez mindig pusztító jellegű. Those who don't obey their parents, they only um, think of themselves. This is um, self-centeredness and it's destructive. A harmadik ok, amit Pál mond arra, hogy a szülőknek engedelmeskedjünk, az az, hogy meg is van írva a tíz parancsolatban meg van írva, hogy tiszteld apádat, anyádat. The third reason why Paul says it is um, the right thing to obey your parents is because it is written in scriptures in the Ten Commandments. Uh, és ez pedig uh, ugye a ötödik, uh, ötödik parancsolat. This is the fifth commandment. És nagyon fontos azt meglátnunk, hogy az ötödik parancsolat az ugyanúgy az Isten imádatához kapcsolódik. And it's uh, really important to see that the fifth commandment is connected um, with um, Isten imádatához. Mhm. Uh, connected with um, with adoring the Lord. Uh, a zsidóknál két törvénytábla volt, és mind a kettőn öt-öt parancsolat volt. um, the Hebrews had two um, mm, two um, tablets. tablets of law, and um, both tablets contained five five commandments. Az, egy, az elsőn volt a négy Istennel kapcsolatos imádat, plusz a szülőknek való engedelmes, engedelmeskedés, a másikon volt a többi öt, ami az embertársaink felé irányuló hozzáállásunkat tartalmazza. Um, the first four commandments that talk, talked about uh, worshiping the Lord and the fifth to obey their parents was written on the first tablet, and the, the second tablet contained the other five commandments that talks about um, your attitude towards your fellow people. Ez mutatja Istennek a szívét, meg egyébként ha elolvasod mondjuk a 3 Mózes 19-et, ott is világosan beszél az Úr arról, hogy az, hogy tiszteled a szüleidet, azt összeköti azzal, hogy uh, Isten imádod-e vagy sem. Um, it, it, it shows mm, the heart of God. And you can also read it in um, Leviticus, uh, um, um, chapter 30, verse 19. Elvesztettem az utolsó mondatot. Igen, nem baj. Tehát um, mit mondtam? Már én a következő gondolatnál Igen, hogy ott megtudhatod, hogy Isten imádatához köti a szülőknek való engedelmes And in this chapter you can read uh, why and how God connects um, worship, the, the worshiping of, of uh, the Lord with obeying your parents. A következő gondolat pedig az, hogy éppen ezért halálbüntetés járt azoknak az Ószövetségbe, akik engedetlenek voltak a szüleiknek. And the consequence was that if you were obedient to, to your parent in the Old Testament, you, you could get um, a death um, sentence. Hányan élnénk itt? Hmm? Oh, disobedient, I'm sorry. Ja, azt mondtad, hogy obedient. Úgy látszik. ha engedelmes vagy, meghalsz. So, uh, how many of... <laughs> How many of you want to live in the Old Testament times now? Ki az, aki itt élne közülünk, hogyha ez most is igaz lenne? Or how many of us would be still alive if we were still in that time? No, de egyébként erről olvashatsz a 3 Mózes 29-ben, meg az 5 Mózes 21-ben. Uh, about this you can read more in Leviticus 3, no. Leviticus 20? Uh, in Leviticus 20 and Deuteronomy 50... 21. 21. Oké. Okay. Jó? Tehát ezért büntette annyira Isten az engedetlenséget. That's why God is, um, has been punishing disobedient so harshly. Jó. Egyébként van ígéret is ahhoz, hogy ha valaki tiszteli a szüleit. But also there is a promise if you are obedient um, to your parent. Jól lesz a dolgod, és hosszú élet lesz. Um, you will have a long life and you will have a good life. Ki szeretne jól élni? Um, who, who want to have a good life. Nagyon jó. Itt az ígéret Isten részéről, tehát ennek a kulcsa a szüleink tisztelete. Well, here is the key. Um, the key is obeying and honoring your parents. Jó, ha valaki már nagykorú, akkor nem tartozik azzal a elhallgatok és engedelmeskedek fajta engedelmességgel a szülőknek, de tisztelettel tartozik. If you are an adult person, um, you are not to just remain silent and, and be obedient uh, like that anymore, but honoring your parents still refers to you. Jó, ez mindenki meglátja, hogy mit jelent az, hogy a szülő az én édesapámat, édesanyámat tisztelem. So you personally need to see uh, what it means for you to honor your father and your mother. Na jó, most akkor térjünk át a szülőkre. And then let's uh, move on and talk about parents. Ti is atyák, ne ingereljétek a gyerekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Verse 4 And now a word to you fathers, don't make your children angry by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction approved by the Lord. Jó? Ez itt szó szerint azt jelenti, hogy a szülőknek nem szabad haragra ingerelni a gyerekeket. It literally means that parents must not make the children angry. Nem szabad elkeseríteni őket. Um, they must not uh, make them bitter. Jó, ez megint egy teljesen új gondolat a római birodalomban. This again is a brand new thought in the Roman Empire. Mert ez a gondolat arról szól, hogy a gyerek is egy ember. Because this thought first of all talks about that the child is a human being. Van egy egyénisége. He has a personality. Van egy személyisége. And uh, characteristics. És vannak érzései. And, and the child has feelings. Na, ez egy teljesen új gondolat a római birodalomban, mert ott az édesapának egyeduralma volt a családon belül. Uh, it's, it's a really brand new thought in the Roman Empire because in those families the father had the, um, just an authoritative uh, position in the family. Ezt uh, kinéztem latinul, ezt úgy hívják, hogy patria potestas. Um, I looked it up in a Latin dictionary actually, and it, um, it says patria potestas. potestas. Ez azt jelenti, hogy az apuka, ha megszületett egy gyerek, dönthetett úgy, hogy ezt öljük meg. It means that if a, um, a child was born and the father could decide, well, let's kill him. Vagy ha egy gyerek nem tetszett neki, akkor ezt tegyük ki az utcára, nem kell. Or if the father didn't like a child, he could uh, easily um, put it and uh, put it out on the streets. Teljes joga volt megbüntetni a gyerekeket, akár halálbüntetéssel is a családon belül. He had full right to punish the children even with death penalty. És akkor ebbe a környezetbe Pál megszólal, hogy hello, a gyerekeknek vannak érzéseik. So this is the setting where Paul says high, children have feelings as well. Ők is emberek, nem tárgyak. They are human beings, not just objects. Van személyiségük, egyéniségük. They have, um, they have personalities. És sokszor a szülőnek az az érzése támad, hogy de hát ez az én gyerekem, tehát biztos ugyanúgy érez, ahogy én. But many times parents are like, well, he is my child, I'm sure he feels the same way as I do. Biztos ugyanazt szereti csinálni, amit én. I'm sure he, he likes doing the same things that I do. Ha én szeretek lovagolni, biztos, hogy már két évesen ő is szeret lovagolni. If I like riding horses, I'm sure that he, with uh, all his two years, um, likes to ride horses. Én már ilyen éves koromban ezt meg ezt csináltam, biztos biztos ő neki is azt kellene csinálni. When I was that young, I did this and that. He needs to do this and that. Jó, tehát ez egy teljesen új elgondolás, sajnos még mostanság is, hogy a gyerekek külön emberek és különálló személyiségek és érzéseik vannak. So it was a it was a brand new thought and and idea um, both in that time and unfortunately today as well, that children have different personalities, they are um, just human beings. Hogyan ingerelheti haragra egy szülő a gyerekét? Hogyan keserítheti el? How can you make a child angry or, or bitter? Ezt azért vesszük át, hogy ezeket ne tegyed. We are talking about this so that you wouldn't do it. Jó. Először is tisztelned kell a magánszféráját. First of all, You need to honor his personal sphere. Például te se szereted, hogyha közben rád nyitnak. Uh, first of all, when you you sit um, on um, on the toilet, yes, you you don't really like to be bothered, right? akkor azt se nagyon szereted, ha turkálnak a táskádban, vagy you, a szennyeseid között. You don't like when people dig into your um, purse vagy, or in your uh, dirty laundry. Vagy amikor bevonulsz a szobádba, bezárod az ajtót, és szeretsz egyedül lenni. Or when you go into your room and close the door, you like being alone. Jó, tehát a szülőknek is meg kell tanulni kopogni. Például. So parents need to learn how to knock on the door first, uh, a mm, for gyereknek example. tisztelni a magánszféráját, az ő érzését érzéseit, az ő gondolatait. Honor the feelings and um, the, the, the personal uh, sphere of the child. E, és uh, ha ezt nem tesszük, az haragra ingerli a gyereket. And if we don't do this, um, it makes the child angry. Mert összezavarja ő. Because he will be messed up. Aztán ingerlő igények. Uh, ingerelni. Ingerelni. Hát, well, just irritating, uh, irritating. someone. Uh, például igen, például elvárni a gyerektől azt, hogy lemondjon arról, amit megígértem neki. For example, um, hmm, uh, expect a child to understand that uh, what I promised him, he won't get it. Például megígérem a gyereknek, hogy elmegyünk a játszótérre, felöltözünk. For example, I, I promise my child to go to the Um, just dress up and, and go to the playground. De közben valami miatt meggondolom magam, és a boltba fogunk menni. But for some reason I have second thoughts and we go to the grocery store. Mert lehet, hogy jön egy telefon, vagy éppen támadt egy ötletem, hogy milyen jó már, ha felöltöztünk, akkor el tudunk menni a boltba. Or because I get a phone call, or uh, now that we are dressed up, well, why wouldn't we just go and shop? Jó, és közben a gyerektől elvárom, hogy ezt értse meg, hogy megígértem neki, hogy ugyan játszótérre megyünk, de hát értsd már meg, hogy most a boltba megyünk. Ez en... egy teljesen ingerlő igény a gyerek számára. And in the meanwhile, I have this expectation towards my child that, that he will actually understand why we are not going to the playground, why we are shopping. this makes him uh, irritated and angry. Az is ingerli a gyereket, hogyha olyan dolgokat teszünk, amit nem beszélünk meg vele, és fogalma sincs, hogy mi történik. It's irritating when, when we do things that he doesn't understand because we didn't uh, discuss it with him. Ezt minden lehet kerülni azzal, hogy megbeszéljük a gyerekekkel, hogy mi fog történni picikkel is, meg nagyokkal is. Uh, you can easily skip this part um, by simply talking to the children and discussing things with them, even a, with small and the, the older ones too. Is even with teenagers. Hát, de tizenéves se szereti azt, amikor bedugják a kocsiba, és azt már most figyelj, most egy hétre elmegyünk. Hova? Teenagers don't like it either when you just put them into a car telling them we are leaving for a week. De a well, kicsiknek where? is ugyanolyan igényük van rá. But also smaller children have um, have this need to being um, part of the, the discussion. El lehet kerülni azzal, hogy nem ígérgetsz olyat, amit nem tartasz meg. Um, you, uh, can uh, avoid uh, you can avoid this problem um, by just simply telling them uh, why, why you are doing things. And you don't promise things that you cannot um, fulfill. Így az egyik barátom, azt mondták a gyereknek, ó, ha majd kertes házunk lesz, veszünk kutyát. Uh, one of my friends um, got trapped this way. Um, they said to their child that when we will have a house with a garden, we will buy a, a dog. Gondolva azt, hogy már egy 20 év múlva lesz kertes házuk. Thinking that, well, maybe in 20 years they will have a house with a garden. De egy év múlva lett kertes házuk. In one year they had the house. Úgyhogy azért, hogy ne ingereljék a gyereket haragra, vettek egy kutyát is. So, avoiding this very haragos. problem, they... Um, They bought the dog and now the parents are mad. <laughs> Jó. A tapasztalatlanságát a gyereknek, ha figyelmen kívül hagyod, akkor szintén haragra ingerled. If you ignore um, the mm, inexperience of the child, then you make him angry too. Például, hogy akarod elvárni egy mondjuk négy éves gyerektől azt, hogy jól viselkedjen egy esküvőn vagy egy színházban? How can you expect a four years old to behave himself in the theater or on a wedding. Vagy a dicsőítésen mondjuk. Or uh, during worship time, for example. Ez, ez nekik mind fura, hogy egy helyben ülnek az emberek és néznek, vagy for them, és énekelnek. For them it is the weirdest thing. People are just sitting around and looking in the same direction. What's happening? Jó, tehát nem lehet elvárni egy gyerektől, hogy mondjuk csöndbe legyen egy színházi előadáson, és állandóan piszegetni, hogy hallgassál, hallgassál. Hát a gyereket ez ingerli, haragra ingerli. Nem érti, so, hogy miről van szó. You cannot expect um, a small child to sit still and be still during a, a theater play. And um, by mm, keeping telling him, you know, be silent, be silent, that makes him even more angry. Itt hagyj jegyezzem meg, hogy azért egy 16 évestől ezt már el lehet várni. Just a side note, you can expect this from a 16 years old. Persze, ha a szülő megtanította neki, ha nem, akkor nem várhatja el tőle. If the parent or, or if, if the parents um, have taught them to do so. If not, they cannot expect him to do so. Uh, például uh, ilyen, ilyen kezdetű mondatok, hogy te miért nem tudod úgy csinálni, ez nem jó ezek a mondatok, mert ez is haragra ingerli a gyereket. For example, uh, lines that starts uh, like um, start like this. Um, why cannot you do this this way? It's not a good thing. Aztán én ideírtam magamnak a fagyit, a fagyi evést. Or um, I, I put this note down in my um, in my paper that um, eating ice cream. Jó, azt adok a gyereknek fagyit, de azt elvárom, hogy le ne a ruháját. I give him ice cream, but I expect him not to mess um, uh, mess his clothes with the ice cream. Nem jó, ezzel is haragra ingereljük a gyereket. Még a felnőttek se tudják tisztán tartani a ruhájukat, ha fagyit esznek. It's no good. Even an adult person cannot really uh, stay clean while eating ice cream. Ezek a mondatok se kezdenek eh, sem jók, amik így kezdenek, te már olyan nagy vagy, hogy? These sentences like uh, you are big enough to no good. Tehát, hogyha megtanítottad neki, akkor oké, okay, de hát az csak azért, mert nagy. Én well, is nagy vagyok. If you taught him, then it's okay, but just because he is big, well, I am big as well. Na, milyen, mi, mi az, ami még haragra ingerli? Például a megalázás. But what else? For example, humbling uh, or uh, uh humiliating him. Megalázni egy gyereket lehet például mások előtt. You can humiliate, humiliate a child in front of others. Mindig úgy fáj nekem, mikor két szülő találkozik, ott van a gyerek is, és hallom a szülőket beszélgetni, hogy igen, én mondom neki, hogy, és ott áll a gyerek mellettem. It always hurts me so much when I see two um, maybe like two mothers or fathers um, uh, chatting with each other and the children are around them and they are like yes I always tell him to do this and that de ez akkor is ugyanolyan fájdalmas ha a gyerek nincs ott it, it's still hurtful if the child is not present hát neked nem leépíteni kéne a gyerekedet mások előtt, hanem felemelni, hogy milyen szuper gyerekem van. Because you, you need to uh, lift up your, your child um, uh, in front of others and, and build him up, not to tear him down. Mert mit szól majd a gyerek hozzá, hogy mikor veled van, akkor mindig dicséred mindenkinek, mikor meg hazamegy, hallja mindenkitől vissza, hogy az anyukám mit mondott rólam. Because um, uh, what a, hogy um, fog megbízni benned, what és a, hogy fog megbízni Istenben később. What a picture is it, and, and how would uh, your child trust you and uh, trust God later if um, you are... Um, you are talking uh, about him in front of others and you're just saying good things and when um, no bad things and when he is there you are saying good things mások előtt szintén megalázod a gyerekedet azzal, ha mások előtt fegyelmezed. Um, if you are disciplining your child in front of others, that's also humiliating. Ebbe beletartozik a másik testvér is. And it also contains the other sibling. Jó, akkor van gond, hogyha sok gyerek van egyszerre, mondjuk van három gyereked, és ebből egyet akarsz fegyelmezni. The problem comes when you have three children and you only need to discipline one. Sanyi bácsi ötlete vitt ki egy másik szobába, ez egy jó ötlet, ha másik kettő ott marad. Shani Bachi had the idea that you need to uh, take this uh, this this one to another room. That it's good if the other two remains or stays in the. Egyébként a jó testvérek tudják, hogy mi történik a másik szobában, de legalább nem előttük történik. And but by the way, the good siblings uh, already know what what's happening in the other room, anyways. Uh, De a gyereket nem csak mások előtt, hanem saját maga előtt is meg lehet alázni. But you can humiliate a child um, not only in front of others, but just um, in front of himself. És ezzel is haragra ingerled őt. And that also makes him angry. Tehát szerinted egy gyerek, aki csak azt hallja, hogy ezt is rosszul csinálod, azt is, ez se szabad, ez se szabad, ez se szabad, ez se szabad, hogy érzi magát? What do you think a child will uh, feel um, if you only tell him, you don't need to do this, you can do that and that. Ebbe se vagy jó, abba se vagy jó, semmire se vagy jó. You are not good at this, you are not good at that, you cannot do anything. Ez teljesen megalázó és haragra ingerli a gyereket. That's humiliating and he will just grow angry. Megtanultam azt, hogy mielőtt kiavítanék egy dolgot a gyerekeimbe, előtte legalább kettő jó dolgot mondjak el róluk, hogy mi az, amit jól csinál, és mi az, amit esetleg másképp vagy jobban kellene csinálnia. Um, I really learned that uh, when I need to um, I need to uh, point out a mistake uh, for one of my children, then um, uh, first, uh, before doing this, I tell them at least two things what they are good at. Aztán mi az, ami még haragra ingel őket? Például az elnyomás. Uh, or what else can make them angry? It's um, oppression. Igen, például nem segíthet a házi munkában. he cannot help you in the house um, chores. Nem porszívózhat, mert úgy is rosszul porszívozik, és úgy is újra ki kell porszívoznom, úgyhogy menjél ki, jobb, hogyha egyedül csinálom. You cannot help me vacuuming because if you're doing it yourself, you won't do it good. I will need to do it again anyway, so just leave the room, please. Aztán tíz év múlva ugyanez a szülő, a gyerekeim nem segítenek nekem, nekem kell takarítani. The same parents in 10 years, my children just won't help me. I have to do do everything. Um, például uh, fontos engedni, hogy a gyerek kavarja a palacsintát. It's important to, to let your child um, um, stirring the pantry dough. És mondjuk ez, Pancake dough. Ez, ez mondjuk egy kicsit nagyobb felhajtással, meg <laughs> idővel jár, de, um, de nem érzi magát elnyomva, nem kifejezheti magát, örül neki. it will be, of course, a little bit uh, bigger of a mess, but um, he will feel good and he will be glad that he can help. És hogyha soha semmit nem engedsz neki csinálni, akkor nem tudja saját magát kitapasztalni, megtapasztalni, hogy mi az, ami az ő személyiségéhez, jelleméhez illik. And if you never let him um, do anything and help you in anything, then he won't have a chance um, to, to experience himself and he won't have a chance to find out what fits him or not. Hogyan lehet még haragra ingerelni a gyereket? Például úgy, hogy nem figyelek oda rá. Or what else? Um, it can make, make the child angry if you are not paying attention to him. A gyerek kér egy teljesen normális, oké okay dolgot, mondjuk, hogy kér egy pohár vizet. He, he, he is asking you a pretty normal thing that is really okay, for example, a cup of water. És te meg erre úgy válaszolsz, hogy hagyjál békén, nem érek rá, most ezt az újságot el kell olvassam, vagy css, most and, a híradó megy. And your answer is, leave me alone, I'm, I'm reading this newspaper, or just please be silent, I'm watching the news. <laughs> vagy hagyjál békén, most én beszélek. Or just leave me alone, I'm talking, can't you see? nem látod, hogy gondolkodom? Can't you see that I'm thinking right now? Jó, tehát ez kb. az, mint hogyha én nem akarnék meghalni saját magamnak, és elvárnám a gyerekemtől, hogy ezt értse meg. It's like um, me not willing to die for myself, but the, at the same time expecting my child to understand this. Jó, hát ez haragra ingerli a gyereket, hát nem érti, zavart kelt a fejében. That makes his mind just disturb, disturbed, and he will be messed up and angry. Mennyire fog benned bízni majd a későbbiekben? He will be just frustrated, and how can how can he trust you later? A részrehajlás szintén haragra ingerli a gyerekeket. To be um, partial um, also makes them angry. Például a kicsinek minden szabad, a nagynak semmit nem szabad. The small one can do everything, the big one cannot do anything. Miért van az, hogy én nekem fel kell öltözni, neki nem kell felöltözni? Why do I need to dress up and he doesn't need to dress up? Aztán nagyon ha- nagy haragra tudja ingerelni a gyereket a az önkényes fegyelmezés. Or you can make a child very angry if you um, if you are uh, disciplining him um, uh, discretionally. Tehát aminek az a célja, hogy megfegyelmezlek és kész, mert én vagyok a főnök. Um, it simply means that, well, I just punish you and discipline you because I'm the boss. Hát ez bántja a gyerek igazságérzetét, mert érzi, hogy most ez nem igazságosan kaptam a büntetést. it will, uh, it will hurt his um, sense of um, uh, righteousness or, or just, justness, because uh, he knows that it's not right. Gondol bele, hogy Istenről egy olyan kép kezd benne kialakulni, hogy mindegy, hogy mit teszek, mert amikor akar, elver, kész. Just imagine that um, in um, by you doing this, the picture or the image of, of God in your child's mind will be that whatever I do, um, I, I, don't know what to do because uh, he can he can punish me whenever he wants to. Egy másik dolog, ami szintén haragot ébreszt a gyerekekbe, az a túl kritikus hozzáállás. Or another thing is to be uh, too critical. Igen, ezt megcsináltad, de hát így, meg úgy, meg úgy kellett volna. Yes. Felöltöztél, igen, de hát így meg úgy. Meg most fogad, igen, de nem úgy kellett volna. You, you did this, but you should have been doing it this or that way. Uh, yes, you dressed up, but you should put it this on or something. And yes, you washed your um, teeth, but you should have done it this or that way. Felvettek a suliba, jó, de nem arra, hova én akartam. you got accepted to this school. Well, okay, but it, this is not the school that I wanted you to go. hogy van 10 ötösöd, de hát itt van hármas. You have, you have 10 A's, but uh, here are two C's. Tehát amikor semmi nem jó, mindenbe beleköt a szülő, a gyereket kiakasztja. When, Amen. When nothing is good and, and, and um, he cannot do anything to please you, then he will just freak out. Az utolsó dolog, amit én felírtam, de még folytathatnánk estig ezt the, a listát. The last thing that um, I, I put down in my notes, but we could go on with this list. Az az, az érzésekből fakadó fegyelmezés. Is uh, disciplining your child based on your feelings. Uh, amikor azért fegyelmezek, mert én mérges vagyok when you are um, disciplining him because you are um, mad or angry. Martin Lloyd Jones ezt írta róla. Martin Lloyd Jones once wrote. Azt írta, hogy uh, mielőtt a gyermeket, fe, mielőtt gyereket fegyelmezel, először magadon, magadat kell uralni. Milyen jogon mondod a gyereknek, hogy fegyelemre van szüksége, mikor nyilvánvalóan neked is arra lenne. before you discipline your child, you need to be um, lord over yourself first. Um, um, how, how can you expect um, to, to make your child uh, obey you if you yourself needs, need, um, needs to be disciplined? hmm Jó. Uh, másik nagyon fontos dolog, hogy ne legyünk következetlenek, mert ez abszolút a gyerekeket összezavarja és, és haragra ingerli. Um, the other um, important thing is to be um, you need to be consistent. Igen, tehát hogy, hogy ez nagyon fontos, mert hogyha egyszer ezt engedem, meg másszor azt, akkor a gyereket összezavarja, hogy most akkor mi van? Miért kapok büntetés, meg miért nem? Miért kapok dicséretet, meg miért nem? It's really important because um, if uh, one time you let him do something and the other time you don't, then he won't understand uh, what is the thing that he gets uh, punishment for, what is the thing that he gets uh, praise for. Na, mindezeket összefoglalja a Kolossé 3.21, amikor azt mondja, hogy ha haragra ingereljük a gyerekeinket, akkor ennek az lesz a következménye, hogy bátortalanok lesznek. So Colossians 3:21 sums it up this whole thing that we just discussed um, because it says that if you make the child angry, they will be just um, without disencouraged. Tehát bátortalanok lesznek, nem mernek semminek nekifogni, nem mernek semmit csinálni majd az életben, felelősséget vállalni. Egyszerűen lebénítod őket. They won't have the courage to do anything in life. They will be afraid of, of starting anything. Um, they won't dare to step out in, in their lives. És ennek az ellentéte az, amikor egy gyerek egy szerető szülői háttér támogatásával, biztatásával nő fel, akkor, akkor megtapasztalja azt, hogy ki vagyok én, mik az én határaim, és, és meg tud állni ebbe az életben. On the contrary, if a child grows up with parents who are um, behind him, uh, encouraging him, and um, just being there for him, he will experience his, his borders, he will experience what he can do and not can do, and he will be successful in life. És azért tud megállni, mert megismeri az Urat. And he will be able to stand um, uh, firm in life because he got to know the Lord. Egy jó képe lesz Istenről. He will have a good image of God. És éppen ezért mondja is az Úr a szülőknek, nem csak azt mondja, hogy ne ingereljétek őket haragra, hanem, hanem helyette tegyetek is valamit, neveljétek őket. Um, that's why the Lord says uh, uh, that um, He doesn't only say that don't make them angry, but He says that um, discipline them or, or um, yeah, bring them up. Bring them up. olvasnunk, ez ott van a négyes vers közepén, hogy neveljétek őket. Ez a nevelés, ez nem tudom, észrevettétek már, hogy idő és gond befektetésével jár, tehát ez egy befektetés, a nevelés. This bringing them up um, means you need to um, commit your time and um, időt és invest into the child. Just invest in the child. Jó, erre Martin Lloyd-Jones, nagyon szeretem őt, biztos kiderült már, azt mondta, hogy ha a szülők csak annyi gondot fordítanának a gyerekek nevelésére, mint az állataik vagy virágaik gondozására, a gyerekek helyzete merőben megváltozna. Martin Lloyd Jones, again, you can see that I like this guy, um, said that if parents only um, invested that much time in a child that they invest into an animal or their pet or uh, into a plant, then um, then um, situation. the situations of children would change dramatically. Igen, ez sajnos így van nagyon sok esetben. Unfortunately, it is true in many cases. De ez a szó, hogy ö, nevelni őket, ez szó szerint azt jelenti, hogy táplálni. But this, this word, bringing them up, growing them up, means to nourish them. Tehát a, a gyerekek nem csak fizikai kaján élnek. Uh, children don't only live on uh, physical food. Hanem a szülők tanításából, bátorításából és szeretetéből is élnek. But also on the teachings and the love and the encouragement of their parents. Ezért van az például, hogy a hogy um, voltak ugye árva házak, ahol gyerekek meghaltak egyszerűen csak azért, mert meg se simogatta őket senki, és semmi szeretetet nem mutattak feléjük. That's why uh, it can happen that, for example, there are many orphanages where babies and ch uh, children just die because don't they didn't experience any love in their life. Nagyon fontos az, hogy ez a szülők feladata, hogy táplálják a gyereküket, és meg is mondja, hogy mivel az Úr tanítása és intése szerint. So it's it's important that this is the job of the parent to nourish the children. It also says how to do it. It says uh, with the the discipline and instruction approved by the Lord. Ó, ezt a szülők nagyon szeretik rábízni a gyerek szolgálatosra. Uh, the parents um, really like to trust the, um, the um, children's ministry to do this part. I bring the child once a week you know, to, to Sunday school and here he will learn it. a óvodába, iskolába, majd ott The sooner I can I can put him in the kindergarten or preschool, he will learn it there. Nem, ez a te feladatod, meg az én feladatom szülőként, akkor is, ha a gyerek iskolába, óvodába jár, vagy jár gyülibe, ez a tanítás rész, ez a te feladatod, mert te tudod táplálni a gyerekedet. No, no, it's your job and my job, even if he, he goes to school or preschool, uh, because you can teach him, you can grow him up, and you can have this effect on his life. És itt nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy ezt az élelmet a gyerekeknek a tanítás és az intés együttesen adja. And it's important to understand that this food for the child um, is um, both or, or it comes together teaching and disciplining him. Ez megint kihangsúlyozza, hogy nem csak magában kell fegyelmezni a gyereket, hanem először tanítani kell, és utána, ha kell, fegyelmezni. Again, it, it emphasizes the fact that first you need to teach the child, and after that, if you need to, then you discipline him. Jó. Ja. Ez a szó, amit itt a tanításra használ az igaz ugyanaz, amit a zsidó 12.5.11-ben megtaláltok. Otthon mindenképp olvassátok el. This word that is, um, that is used for, for teaching uh, is used in Hebrews um, 12 from verses 5 to 12. If you have time at home, please read it. Uh, ebbe beszél arról az Úr, hogy ő hogyan fegyelmez meg minket, mint mennyei édesapa és a célja ennek az az, hogy a javunkra legyen és felépítsen minket. Here the Lord talks about how he is disciplining us as his children and the, the purpose and the goal for it is um, is to exhort us and, and build us up. Nagyon fontos, hogy értsük, hogy ez táplálék a gyereknek, hogy megkapja. This is important for us to understand that uh, this is a nourishment for the child. Hát, hogyha nincs meg a tanítás, nincs meg a szükséges fegyelmezés, akkor nem tud növekedni. If he doesn't get the teaching and the necessary disciplining, then he won't be able to grow. Nagyon fontos, hogy a célja mindennek az legyen, hogy az Úr fele hozzuk őt. And it's also important that the the the whole purpose um, uh, should be for us to point him towards the Lord. Ezt a szót, hogy neveljétek, más fordításban így is találhatjuk, hogy szeretettel édesgessétek őket, bánjatok velük gyöngéden. Um, in um, this this word um, bring them up or grow them up in other translations it reads that um, you need to um, take care uh, of them gent be gentle to them és uh, ezeket a példabeszédekből olvastuk ezeket az igeverseket And mind these, arról beszél, hogy a szeretetbe benne van a fegyelmezés, fenyítés. And these passages that we read before in, in Proverbs, uh, they all talk about and, and, and show us that, um, that love uh, means disciplining as well. És uh, ez mind magába foglalja a bátorítást, a segítést. And it also contains um, um, encouragement and exhortation. Egy szülő feladata az az, hogy ösztönözze a gyerekét, hogy megtalálja azt, amire az Úr őt teremtette. Um, the, the task of a parent is to make the child uh, uh, see and experience himself what he was created for. Ezért nem nekünk kell ráerőltetni a mi akaratunkat, hanem segíteni kell neki megtalálni Isten akaratát. So it means that we are not to uh, force our own will um, on, on his life, but he needs to find his own life. Szeretem azt, hogy a nevelést így fogalmazza meg az ige, nem úgy, mint valami, tehát így, hogy szeretettel édesgessük őket, és tápláljuk őket, és nem úgy, hogy nevelni kell a gyereket. I really like how Scripture puts the, this um, this whole um, issue of upbringing that it says that uh, um, be just uh, gentle to them and and be loving um, taking care of them because um, it doesn't just say that well you need to grow them up somehow. Hát, eh, mert ebben benne van az, hogy ez egy örömteli dolog, ebben rengeteg áldás van, nagyon sok öröm van. Because it, it shows that um, this is a joyful thing. It, it has a lot of blessings and, and just joy. Igen, sok munkával jár, de sokkal többet kapsz te magad benne. Yes, it takes a lot of strength and it's, it's, a, it's a hard work, but you yourself will be blessed by this. Last afternoon, for example, we've been playing around in our uh, courtyard. És uh, bunkert játszottak a lépcső alatt. And um, they were... Uh, they were like, just hiding under the, the steps. és a, egyik gyerekem felsikított, hogy ah, ott van Jézus az udvar közepén, kirohant, megölelte, aztán visszafutott. And just all of the sudden, one of my uh, one of my children just uh, um, he point uh, she pointed to the the middle of the courtyard and said, "Hey, Jesus is there!" And she just um, ran there and hugged him, and she ran ran back. Uh, vagy utána mondta, hogy uh, elestem, de imádkoztam Jézushoz, minden rendben van. And then she said that, well, I stumbled and fell, but, but I started praying, so now I'm okay. Ah, 아, 시장과 너그 사이 후, that's not your And I just You know, it made me think, well, it's, it's a good thing. Ah, én is így szeretném látni Jézust. This is how I want to see Jesus. Hogy csak úgy odarohanok hozzá és megölelem. Just to run to him and hug him. Meg hogyha akármi bajom van, egyből imádkozok hozzá és minden oké. Okay. And, and um, any problem I face, my first thing is to pray and then everything is okay. Azzal kezdtük az egészet, hogy ezt egyedül képtelenek vagyunk csinálni. Uh, we started off with saying that we are not able to do this by our own effort. Szeret szeretném ezzel befejezni. And this is the thought that I want to end it with. Mert um, nagyon fontos látnunk azt, hogy tökéletes szülő az egy van, a mennyei édesapánk. Because we really need to see, and it's important for us to see that there is only one perfect parent, and that is uh, God, our Father in heaven. És mivel ilyen sok mindent tudok, hogy mit kéne csinálnom jól, annál jobban látom, hogy mit nem csinálok jól. and and the more the more I see what I should do, the more I know what I should do, the more I will see that I, I I'm not able to do this. És tökéletes szerencsétlenségnek érzem magam édesapaként. And as a father, I feel uh, I'm um, a perfect loser. Uh, és nagy különbség van a között, hogy valaki elbukik ezekben a dolgokban, de felbírálni Isten kegyelméből. And it's a big difference between a person who um, who who um, fails in these areas, but then stands up and goes on. Mert ahhoz kell férfinak lenni, hogy az elbukásaidból felállj és Isten kegyelmébe bízva tovább tudj menni. Because um, you need to be a man for um, uh, falling and stumbling, but uh, standing up and, and keep going on again. Mert ahhoz kell Isten asszonyának lenni, hogy ha elbuksz, akkor fel tudsz állni, és mersz Isten kegyelmében bízni. And you can only um, um, stand up and, and keep going on after a failure when you are a, a woman of God. Uh, és különbség van a között, hogy valaki elbukik és Isten kegyelmébe folytatja. And there is um, there is a difference between um, for you to stumble and fall and then standing up and, and going on. Meg aközött, hogy valaki állandóan vétkezik ezen a területen. And um, just keep uh, falling into sin in this area. Uh, tehát különbség van a között, tudjátok általában is, hogy most egy bűnt elkövettem, vagy hogy állandóan bűnben élek, és nem is akarok kiszállni onnan. Uh, just it, it's true just usually that um, it is a difference between me um, committing a sin or um, living in sin continuously and don't, don't doing anything about it. Ugyanez a helyzet gyerekként. Hogy élsz gyerekként? Tiszteled a szüleidet? And um, this refers to you as a child. Do you honor your parents? Vagy szülőként így neveled a gyerekedet, és nem ingerled haragra. Or as parents, this is the way you bring up your, you're bringing up your child, and you don't make him angry or frustrated. Ezekbe elbuksz, és felállsz Isten kegyelmébe, vagy pedig folyamatosan elbuksz, és nem is érdekel. Do you fail, and then stand up and go on in the grace of God, or you fail and don't even care about it? Oké. Okay. Tehát így azt javaslom, hogy álljatok fel Isten kegyelmében, ha elbuktok. So I just suggest you to um, stand up in the grace of God when you fail. És meg lehet harcolni a mindennapoknak a harcait, mert nem az a nagy harc, hogy bevesszük izé Jerikó falát, hanem ezek a mindennapi dolgok, a mindennapi harcok, a házasságod, a gyereknevelés, a munkahelyeden való viselkedésed, a szíved egész nap, ezek a harcok. And you can fight these little fights in your life because um, our, our battle is not to uh, tear down the walls of Jericho, but these everyday lives in your marriage, in your, uh, with your um, children, in, at your workplace. És hogy állsz-e Isten kegyelmébe, tudsz onnan meríteni? Uh, are you standing in the grace of the Lord and are you able to um, to, to just draw your, your strength from it? Mennyire függesz őtől? Um, how much are you dependent on him? Ha kéred őt, akkor ő ott van. If you ask him, he is there. De ő van annyira tökéletes szülő, hogy nem fog téged haragra ingerelni azzal, hogy ráerőltesse az akaratát But a te he, lényedre. He is, he is a perfect parent enough um, to... Um, to just uh, stay there and not force his will on you. Drága atyám, köszönjük neked, hogy szeretsz minket. Dear Father, we thank you that you love us. Hogy te szeretettel édesgetsz, táplálgatsz bennünket. That you, you are you gently love us and you are nourishing us. A te tanításoddal, a te fegyelmezéseddel táplálsz bennünket. As you are teaching and you're disciplining us, uh, you are nourishing us. Köszönjük, hogy magadhoz közel vonsz minket, és az a terved, hogy egyre inkább közelebb kerüljünk te hozzád, és egyre inkább olyanok legyünk, mint amilyen te vagy thank you that you keep drawing us closer to you and that your plan is to, um, to, to be transformed into your image more and more. Pontosan látod azt, hogy hol bukunk el nap mint nap gyerekként, szülőként. Lord, you see exactly where we fail day by day as children, as parents. Segíts, Uram, nekünk is ezt meglátni és merni hozzád jönni. Help és us, Lord, te benned to to see to realize these things and to just come to you every day and trust you. Segíts nekünk, Uram, engedelemmel élni. Help us um, to have uh, obedient lives. Kérünk téged, Atyám, hogy töltsd be minket a szent lelkeddel, olyan nagy szükségünk van rád. We pray, Father, that you would fill us uh, with your Holy Spirit. We need you so much. Köszönjük ezt neked, Uram. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen.